บุ๊กทูหกสิบชัยซิชชัยซิชที่ธนาคารลาบังก ă La bancă ดิฉันต้องการเปิดบัญชีด Doresc s เดสกิดอุนคอนต์ ดอร์เ c să deschid un cont นี่คือหนังสือเดินทางของดิฉัน Aici aveți pașaportul meu Aici aveți pașaportul meu และนี่ที่อยู่ของดิฉัน Și aici este adresa mea Și aici este adresa mea ดิฉันต้องการฝากเงินเข้าบัญชีของดิฉัน Doresc să depun bani în contul meu. Doresc să depun bani în contul meu. ดิฉันต้องการถอนเงินจากบัญชีของดิฉัน Doresc să ridic bani din contul meu. Doresc să ridic bani din contul meu. ดิฉันต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี Doresc să ridic extrasele de cont. Doresc să ridic extrasele de cont. ดิฉันต้องการแลกเช็คเดินทาง Doresc să încasez un cec de călătorie. Doresc să încasez un cec de călătorie. ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่คะ Cât de mari sunt comisioanele? Cât de mari sunt comisioanele? ดิฉันต้องเซ็นชื่อที่ไหนคะ Unde trebuie să semnez? Unde trebuie să semnez? ดิฉันกำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน Aștept un transfer din Germania. Aștept un transfer din Germania. นี่คือเลขที่บัญชีของดิฉัน Aici este numărul meu de cont. Aici este numărul meu de cont. ka? Au ajuns banii? Au ajuns banii? ngân. Doresc să schimb acești bani. Doresc să schimb acești bani. saharat nevoie de dolari americani. Am nevoie de dolari americani. ca? Vă rog să-mi dați bagnote mici. Vă rog să-mi dați bagnote mici. ที่นี่มีตู้ ATM ไหมคะ Aveți aici un automat de bani? Aveți aici un automat de bani? สามารถถอนเงินได้เท่าไหร่คะ Câți bani se pot retrage? Câți bani se pot retrage? ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้างคะ Ce fel de cărți de credit se pot utiliza? Ce fel de cărți de credit se pot utiliza? กรุณาไปที่